Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Radio. En el treball de Salva Folgado en la redacció, el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorda més que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM per l'aplicació per a dispositius mòbils en Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Radio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el nostre Twitter oficial, el Twitter del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, la pregunta que vos fem en el dia d'avui és quines armes ha de fer servir el València per a doblegar l'Aleti de Madrid dissabte, quines armes ha de ser les que ha d'utilitzar l'equip de Nuno Espíritu Santo per a guanyar-li al conjunt Matalacer el dissabte a partir de les 4, des de les 3 i mitja en la sintonia d'esports 97 del partit en Mestalla davant del conjunt Matalacer. Amb tot això, eh, comencem sense molta dilació, perquè tenim molts temes en el dia d'avui i tenim molt de contingut. Eh, del tema de la venda, que avui s'han tornat a sentar, que avui hem continuat negociant, que eh, la, les versions comencen a ser més o menys semblants, que sembla que van caminant lentament, però van caminant cap a un acord, que sembla que esta volta les converses estan més encaminades a en efecte, buscar punts de trobada que buscar punts de diferència, i això ja és un gran avanç, i per ahí continuen reunint-se. Eh, si més no, sembla que eh, la cosa, eh, com a mínim, s'allargarà fins a la setmana vinent. 11 i 32, com dèiem, ràpidament, perquè hi ha molt que contar i molt del que parlar, és moment d'arrencar este Esports 97, com el fem sempre, que és repassant l'actualitat del dia en 5 fotos. Meriton i Banca continuen conversant la sensació generalitzada és que poc més, en poc més d'una setmana podria arribar una resposta de l'entitat bancària. Mentre tal, l'equip es prepara per a la primera gran prova de foc en Mestalla, l'Atlético de Madrid, que jugarà en un estadi valencianista i e continua canviant la pell i que estarà en ple de gom a gom. Alcácer eh, eh, eh, continúa frente al eh, propósito el de renovación El delantero ha a avisar a Navegants que la renovación del subcontracte es para sí o sí. No, la verdad es que no me preocupa porque al fin y al cabo las ideas yo las tengo claras y, lo que quiero ya yo también lo sé. Y cuando, cuando ya esté todo hablado y todo finalizado yo ya solo estamparé la firma, ¿no? Que al fin y al cabo <laughs> somos los los que tenemos que jugar al fútbol y no pensar en ese tipo de cosas. Mendilibar dispara i esta volta el destinatari de la bala ha estat Rubén, un futbolista que, segons l'entrenador basc, encara no ha començat a competir. Canario Periñajo competia, el valenciano Periñajo a ver si empieza a competir. El Valencia Bàsquet arranca en Musa sense Dublevich i encomanant-se a Lúcic. El Balcani junta a Sato ha d'aportar el suficient per tornar de Múrcia amb la primera victòria baix del Blas. Les 11 i 34 minuts és moment ja de fer una primera pausa i de seguida entrem amb el protagonista de la nit. Ens espera per a xerrar el jugador de València, Rodrigo de Pol. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. ¿Cerca? ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la también nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 61, con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrente y Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 36 minuts. Tenim ganes de xerrar amb ell per tot el que ha passat, que jo crec que és passat i que hi ha que sentar-se en el futur, i per això volem saber com està el futbolista argentí del València, Rodrigo de Pol. Hola, Rodrigo, què tal? Bona nit, bones noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, el tema del idioma del valenciano, ¿cómo lo llevamos? Porque los argentinos se suelen adaptar bien, ¿eh? Sí, no, no. Eh, a ver, el valenciano me lo enseña un poquito Paco. Paco me enseña valenciano. <laughs> es un fenómeno. Era, nada, nada, muy bien, muy bien. <laughs> Oye, eh, Rodri, eh, me está pegando vueltas. Hacía tiempo que queríamos hablar contigo en el programa a cómo empezar la entrevista. Pero claro, es que volver mm. a lo de Sevilla y al tema arbitral, yo creo que hay que pasar página y hay que empezar a hablar de Rodrigo de Poli de fútbol, ¿no crees? Sí, sí, sí, es lo que es lo mejor, es lo mejor. <laughs> Así que, pero, pero bueno, son cosas que, me han pasado y tampoco, tampoco es una carga hablar de eso o, transmitir lo que me pasó en ese momento, pero, pero lo mejor es hablar de fútbol siempre. Yo lo que quiero saber es cómo se te han ido pasando, porque imagino que se te habrán hecho largos los días hasta el hecho de poder saberte liberado de la sanción que tenías. Eh, se ha hecho muy largo en el día a día, porque yo sé que estabas con los compañeros, que trabajabas, imagino que el mister que cuida todos los detalles habrá estado muy encima de ti. Eh, para que no acumules, porque yo imagino, eh, yo me veía en tu situación y digo, esto le tiene que acumular una cierta ansiedad el, el, trabajar y trabajar sabiendo que tiene cuatro fechas por delante que no puede disputar. ¿Cómo lo has llevado eso? Es la única pregunta que te voy a hacer sobre el tema. No, eh, sí, eh, si bien no fue, bueno, lo esperado y, después, bueno, tantas fechas, se hizo largo porque en el medio también hubo un parate por, por la selección, entonces hubo un fin de semana que no se jugó, pero pero sí, como decís vos, eh, el, el, míster y, mis compañeros estuvieron, arriba mío y, me planteé ya no lamentarme porque no, <laughs> no me iban a sacar fecha ni iba a poder jugar el próximo partido, sino trabajar para para cuando se cumpla esta sanción poder estar a disposición y, y cuando me toque dar el máximo. Así que nada, lo tomé por el lado de, tratar de sacar lo positivo, creo que creo que lo hice. Eh, tuve tuve cuatro semanas en las que trabajé muy fuerte, que, también me vino bien, así que así que estoy contento con eso. Imagino que lo llenaste con, mí con, con amigos, con familia la que tengas aquí, con algo de videojuegos que también sé que te gustan. <laughs> sí, sí, sí, sí, la verdad que todo un poco por suerte me agarró en un momento en el que estaba la familia, que es un sostén importante, entonces, entonces hice llevadero, eh, íbamos a pasear, tratábamos de despejarnos, y, se fue llevando, así que por suerte hoy ya, ya, ya quedó eso atrás y puedo contar como una anécdota. Dicen que a los jugadores no os gusta estar en la grada, pero hombre, estar en la grada viendo los espectáculos que está, dando el equipo tampoco se ha pasado mal, porque cada partido que, que vais a Mestalla, o que vamos a Mestalla, mínimo son tres golitos lo que caen. Sí, sí, la verdad que, que bueno, que por lo menos el equipo, el equipo andaba y uno, y uno lo podía disfrutar y no, no sufrir de la grada. El equipo está muy bien, eh, como decís vos, se disfruta cuando se ve y, uno que le gusta esto se moría por estar dentro del campo, así que hoy, hoy peleo por estar y, y bueno, estoy, estoy entusiasmado y con ganas y cómo va a hacer Rodri de Paul para, para hacerse un hueco en el 11, porque es que precisamente en la, en la banda izquierda em, hay tortas por jugar, hay mucha gente, hay gente muy buena y hay futbolistas muy polivalentes. Eh, yo no dudo de la capacidad de Rodrigo de Paul, porque lo que vi en pretemporada me dejó absolutamente encantado, pero vamos a tener que apretar muchísimo, Rodri. Sí, sí, sí, sí. Eh. Bueno, esto también a uno lo hace crecer, es, es una competencia sana. Pablo Pablo que hoy es el que juega, está muy bien, em, es, eh, tiene, tiene gol, tiene llegada, tiene sacrificio, eh, así que estamos, estamos disfrutando de él. Está, Carles que, lo hizo muy bien el último encuentro, eh, está, está Robert que puede jugar por ahí, la verdad que sí, que es una competencia linda, pero bueno, acá, acá hay que estar, esto es largo, es, es un torneo en el que todos tenemos que estar a disposición eh, un día va a jugar Pablo, el otro día va a jugar Carles y así tenemos que estar todos preparados para, para cuando nos toque y, saber que el equipo no son 11, sino los 21 o 22 que somos en el plantel. Acabas de mencionar a la gente de la banda izquierda, digo, no te olvides de Gaya, que en cuanto os descuidéis, se deja en lateral <laughs> y se sube a haceros competencia en el interior. <laughs> Se va para arriba, ¿no? Se va para arriba. no, la verdad que Gaya también está muy bien, tiene, tiene mucho por crecer, tiene 19 años, ¿Te ha sorprendido tú que, por ejemplo, venías de, Argentina? Bueno, en Argentina los futbolistas cada vez salen más jóvenes. No sorprender por ver a un joven, porque eso en Argentina estáis curados de espanto. Pero si un jugador que eh, con un bagaje prácticamente cero, eh, eh, su manera de jugar ahora mismo es como si llevara cinco o seis temporadas en primera división como un jugador más. Sí, no, la verdad que está muy bien, está con mucha confianza, también también el, mister se la dio. Tiene tiene la suerte también, creo yo, que irse tranquilo porque sabe que, que atrás está Nico también y que, que lo cubre muy bien. <laughs> Eh, así que hay muchos factores. ¿Cómo, que, barres para casa? <laughs> Que lo, están que lo están haciendo que lo están haciendo crecer. Así que así que nada, me pone muy contento y, y que si así, sigue así, no dudo que va a tener un futuro de selección hablando de más banda izquierda y hablando también de argentinos, porque eh, ahora tú arrimabas un poquito el asco a tu sardina con el tema de, Nicolás Otamendi, eh, me hablas de Piatti. Eh, también para los jóvenes y para la gente que llegue nueva, eh, Pablo ha de ser un ejemplo. Pablo estaba durante dos temporadas, diría, consecutivas, Pablo estaba más fuera que dentro y Pablo ahora mismo es el titular porque no ha bajado los brazos, porque ha apretado los dientes, porque ha dicho aquí no me tumban y se lo ha ganado. Y creo que eso, al fin y al cabo, es un ejemplo para todos. En el fútbol y fuera del fútbol, mira lo que te digo. No, sí, sí, sin, lugar a dudas. Eh, mucho, bueno, no mucho, la mayoría de los casos cuando es así toman toman lo más fácil y, se van a otro club y tratan de jugar y Pablo decidió quedarse, como decís vos, apretó los dientes, hoy está jugando, lo está haciendo de una manera extraordinaria, todos estamos muy felices con él porque se lo merece, es, una gran persona. Y nada, apoyarlo y tomar de ejemplo las cosas buenas. Bueno, viene el Atlético de Madrid, es yo diría que la primera gran prueba de fuego para este Valencia ante un Atlético pétreo, un bloque prácticamente inalterable de la mano del Cholo Simeone que ha construido un equipo y yo creo que va a ser la partida de ajedrez entre un equipo ya construido contra como el Atlético de Madrid, eh, Rodri, y un equipo como el que tiene pinta de comenzar a construirse que es el Valencia. Sí, sí, a ver, eh, el Atleti está, muy bien, viene trabajando con el Cholo hace, hace mucho tiempo, pero, pero yo no creo que sea eh, la primer prueba que tengamos, sino eh, las fechas que van. Hemos enfrentado a rivales difíciles y en canchas difíciles y, con situaciones difíciles como fue en Sevilla, como fue el otro día con la Real y, siempre supimos supimos encontrarle la vuelta y, y sacar lo positivo. Entonces, hoy sí, mañana mañana. El sábado va a ser una prueba importante, va a ser un partido que nosotros queremos ganar porque, porque queremos seguir ahí, pero no tenemos que tomarlo más allá de eso. Es un partido, son tres puntos y, y hay que sumar porque, porque es nuestra casa, porque es un rival directo y porque tenemos que seguir sumando. allá lo decía Diego Alves, y es cierto, el Atlético es un equipo que exprime el reglamento hasta el límite, cosa que a mí yo siempre lo he defendido, que eh, mientras sea fútbol yo no tengo ningún problema. Me da igual eh, que la des de tacón o que salgas con el cuchillo entre los dientes. Hay un reglamento que debe determinar eso. El problema es quién determina el reglamento. Eh, estáis un poquito sobre aviso de que el Atlético, en efecto, va al límite y que va a haber que jugar muy duro para hacerles frente. No, es como si vos, si va al límite y el árbitro lo permite, eh, no hay ningún, problema. Eh, por algo hay cuatro árbitros, hay cámaras, hay, hay gente que estudió para eso. Ellos van a jugar al límite y nosotros vamos a jugar al límite porque, porque lo sentimos así, porque es nuestra casa y porque, porque nos lo queremos llevar por delante. No vamos a, no vamos a dejar que, nos vengan a, robar, a robar los puntos en casa. Eh, sabemos, sabemos que hay que jugar al, al 100% cien porque es un, un rival que no te deja respirar, que, que le gusta la fricción, que te está encima, pero, pero bueno, eh, ellos van a jugar al límite y nosotros, nosotros vamos a jugar de la misma manera. Ah, oye, y hablando ya de, Rodrigo de pues, del aspecto personal, eh, ¿volver para cuándo? Porque imagino que estarás con unas ganas locas. No, sí, sí, sí, la verdad que las ganas son muchísimas y, y nada, como te decía antes, esperando esperando la oportunidad, pero pero siempre apoyando. Eh, pero sí, con unas ganas, con unas ganas terribles de, demostrar, porque sé que, tengo mucho para demostrar, pero bueno, eh, tengo que estar tranquilo y, siempre estar sumando que las posibilidades llegan. me, llama la atención no debería llamarme la atención, pero me llama la atención y ahora voy a explicarme eh, que siempre en cada momento que te he preguntado me has dicho que, sí, que tienes ganas, pero que apoyando al grupo. Cuando venimos de un Valencia en el que nos hemos quejado eh, los que conformamos el entorno, en gran parte de los medios de comunicación, que el ambiente en el vestuario no era precisamente eso, no era el de sumar para el entorno, sino que cada uno quería sumar para sí mismo, eh, se agradece mucho, nosotros agradecemos mucho, porque al fin y al cabo somos la correa de transmisión para el aficionado y aficionado Rodri, cuando os oye decir estas cosas, se alegra mucho. Cuando eh, os oye decir hay que estar todos sumando para el grupo, eh, el grupo está por encima del futbolista individual, eh, esto a la gente sabes que le está llegando y que a lo mejor esa es una de las razones por las que Mestalla se vuelve a llenar cada domingo. Hay una comunión muy buena entre, entre equipo y afición. Sí, totalmente. Yo creo, va, no solo yo, sino, bueno, una vez más, el grupo cree que que lo más importante es que estemos todos juntos y que tiremos todos para el mismo lado. Seguramente eh, cuando se cumplen los, los objetivos grupales se van a cumplir los personales también, pero pero seguramente que 23, 24, 30 personas con el cuerpo técnico van a hacer más fuerza que cada uno tirándose tirando para para el suyo. Eh, yo sé eh, yo soy y nuestra gente lo entendió, eh, entendió que somos un grupo en el que va a ser muy difícil que nos entren, que nosotros dejamos entrar quien no viene a lastimar, quien viene a sumar, y, esto es lo que formamos, y vamos a, vamos a pelear por todo, y, y también Mestalla y, la gente es, parte de esto, entonces siempre vamos a pedir que apoyen y el sábado más que nunca. Eh, mm, ¿Te gusta la mente de Mestalla? Mucho, mucho, mucho. Es un ambiente en el que en el que es lindo jugar, en el que es en el que se disfruta y en el que el rival el rival lo siente porque nosotros nos damos cuenta que no es lo mismo venir a jugar a casa que ir afuera, nosotros acá somos uno más, entonces siempre es importante que, la gente apoye y, aliente para, porque es, cada triunfo que consigamos va a ser va a ser también de ellos. Es importante oír escuchar eso de la voz de un futbolista que viene de Racing. Precisamente el estadio de Racing en Avellaneda no es un estadio de pocos decibelios, ni mucho menos. Se anima mucho y bien durante el encuentro. Y que, <laughs> y, que te guste que te guste significa que como, mínimo lo hacen bien. Porque el, nivel de exigencia lo tienes alto. Además, también viendo la despedida que te tributaron. Yo creo que eres un tipo queridísimo allá, en Racing, Rodríguez. Es una cosa que la gente te sigue recordando mucho. Sí, la verdad que, bueno, como decías vos, el, el estadio de Racing, el, famoso cilindro. El cilindro. Se llena, se llenaba siempre, se llena y, y, nada, esa cancha también explota y, y nada, como decía yo, el Mestalla y la gente me, hacía acordar mucho, si bien en Europa cuando estaba allá yo entendía que no era tan tan el tema pasional y, de cantar, pero creo que, que la gente y la afición de Mestalla es muy parecida a la de allá lo vive mucho el fútbol, se vive mucho el fútbol acá en Valencia, se vive muy, muy adentro. Y, nada, después sí, la verdad que por suerte la gente de Racing tiene, tiene un lindo recuerdo mío y yo, yo le tengo muchísimo cariño, pasé, pasé mal. Los... contra agradecido. Los europeos en ese aspecto, como decís, los argentinos somos un poco más pecho fríos, ¿vale? pero, pero sí que es cierto que en Mestalla, desde la aparición de la curva Nord, eh, eh, el mapa del sonido de Mestalla ha cambiado bastante. Bueno, ¿tu primer gol para cuándo, Rodri? Vamos a poner ya una fecha, venga. <laughs> Ojalá que el sábado. <laughs> Fantástico. Me parece una fecha fantástica. <laughs> no, ojalá que, mientras sumemos, eh, sumemos los tres puntos, que el gol, que el gol cualquiera y, y nada, mi objetivo es más ayudar a que mis delanteros hagan los goles, sea Paco, sea Rodrigo, cuando le toque a Álvaro, que los hagan ellos y poder disfrutar todos juntos. Estuve escarbando en internet, eh, en eh, portales que te conocen y de la ley argentina, porque claro, los narradores cuando tenemos que, hacer los partidos también nos gusta ponerles sobrenombre a los jugadores. Y vi que desde Argentina venías con el, con el mote, con el sobrenombre de El Elegante. ¿Te gusta? ¿Te lo quito? ¿Te lo cambio? <laughs> ¿Cómo está el tema? No, eh, sí, es verdad que, que allá cuando transmitía decían el elegante, pero no, no me molesta, es, es, así como me decían y no tengo problema. No tienes problema, ¿no? Que ha habido, ha habido a veces un jugador que venía con un sobrenombre de otro país, se lo decías y resulta que no le hacía mucha gracia. Digo, mira, voy a aprovechar que tengo a Rodrigo de Poli y le pregunto, si te gusta el elegante, el elegante, se queda, ¿eh, Rodrigo? <laughs> Bueno, Rodrigo de Paul, un placer y un gustazo hablar contigo de fútbol, que es para lo que veníamos a hablar en este programa. Exacto, bueno, el placer es mío y cuando guste. Rodrigo de Paul el jugador del Valencia Club de Fútbol, y protagonista en el comenzamiento de nuestro programa a Sports 90 rápidamente rápidamente Eh, del tema de la venda ja hem avançat algo en la portada. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manol? Bona nit. Hem de parlar del València que ha entrenat en el dia d'avui, sense moltes coses que aclarir de cara al possible 11 de dissabte, encara que més o menys sí, sí sembla que és el que tots tenim en el cap, eh, i ha parlat Paco Alcácer. Sí, ha parlat Paco Alcácer, així que si te sembla, Manolo, recuperem ràpidament la veu de, de Paco Alcácer, el davanter de, de Torrent, en la seva conferència de, de premsa, que se ha referido a l'Atleti de Madrid, rival de disapte del Valencia en Mestalla. Aires escoltarem Alves, va a hablar de que el favoritismo en ese duel era para a l'Atleti. El mateix ha comentado este matí Paco Alcácer. Sí, bueno, el, Atlético de Madrid ya, hemos visto desde el año pasado que, que, ganó la, la Liga, estuvo en, en, la semifinal, en la final de la, de la, Champions y eso, por ahora todos los números son para ellos, ¿no? ya que ellos tienen mayor, mayor, mayor título, mayor en estos dos últimos años y, la verdad que sí, ellos son los favoritos, pero al fin y al cabo nosotros jugamos en casa y tenemos que, dar el 200% para esos tres puntos que se queden aquí. Alcácer, que al igual que Alves, Manolo no sol se refería a que de escoltar al favoritismo de la Leti de Madrid, sino también a la dureza que empleen el futbolista de Simeone. Está claro que cada uno, cada, cada equipo es un mundo, ¿no? Y en este caso el Atlético Madrid juega mucho al límite, pero, pero es su, a lo mejor es su, tipo de juego, su tipo de filosofía de, juego, de tener mucha intensidad, de, ir al límite con, el rival, al ir al límite en cualquier acción. Pero bueno, nosotros no tenemos que pensar en ese tipo de cosas y pensar más en nosotros que, al fin y al cabo jugamos en casa y, yo creo que, al fin y al cabo el equipo está igualado, ¿no? més destacar, Manolo, del que comentava este matí Alcácer, referint-se al rival de dissabte, l'Aleti de Madrid, el Cholo Simeone. Escoltem també Alcácer referint-se a un assumpte d'actualitat eh, en el València que directament eh, és important per a ell perquè es tracta de la seva renovació. Se li ha preguntat, evidentment, en sala de premsa per la seva renovació i aquestes són les dues respostes que oferia este matí Alcácer sense banyar-se y con algo moleste ya porque siempre que aparece últimamente en rueda de prensa evidentemente se le pregunta para la renovación No, la verdad es que no me preocupa porque al fin y al cabo las ideas yo las tengo claras y, y lo que quiero ya yo también lo sé. Y, lo que en lo que estoy metido ahora mismo es en, jugar los partidos, en trabajar, en mejorar y, y cuando, cuando ya esté todo hablado y todo finalizado y yo ya solo estamparé la firma, ¿no? Que al fin y al cabo <laughs> somos los que, los que eh, tenemos que jugar al fútbol y no pensar en ese tipo de cosas. Como ya he dicho, no, no me planteo nada. Yo lo que, sé, lo que tengo que hacer es mejorar y, sobre todo jugar al fútbol, que al fin y al cabo lo que, lo que sé hacer, vamos, <laughs> creo. Y la verdad es que si pensara en otro tipo de cosas no estaría, no estaría haciendo bien mi trabajo, que al fin y al cabo es estar dentro del campo o ayudando al equipo en lo que, en lo que haga falta. Alcácer. Les paraules del davanter del Valencia. demà entrenament a Mestalla a tancada, que la sí. no vaig Mestalla porque no va a poder volver. Sí, a més en Dareris hora respecto al inicio habitual en estos primeros meses de, entrenamiento eh, nuno. Normalment el València treballa a 9 i mitja, a partir de demà a les 10, a porta tancada, en l'estadi de Mestalla. La Txema Manolo que vaig a si vol, però saben ja saben que no van a poder entrar, això sí, poden esperar tranquil·lament a que acabe la sessió preparatòria per a agarrar els eh, futbolistes, la foto, la firma eh, habitual, una volta concloga i sa sessió preparatòria, en la que també, Manolo, escoltaré les declaracions de Nuno en la prèvia d'aquest duel de dissabte davant l'Atleti de Madrid. Bueno, pues serà el moment d'escoltar-los. De, de moment deixem així el temps del València Club de Futbol, que després reprendrem en temps de tertúlia i anem a parlar de tot el que ha generat també avui el Llevant una Esportiva. Roda de premsa de Mendilíbar i declaracions jutjats en el davant de la Fiscalia Anticorrupció de varios jugadors de Gavi, l'ara jugador de l'Atleti de Madrid, i de Ballesteros per la vesprada nit eh, davant del fiscal. Eh, comencem per eh, la part de esportiva, per el soroll que n'hi ha cada volta més al voltant de la con possible continuïtat de Mendilibar en la banqueta del Llevant si este no dona una bona sensació a Ibar, a Ipurua. Anem a sentir això que anem a sentir és que eh, se diu en l'argot un compactat, és a dir, diverses frases del mateix entrenador referint-se a la seva continuïtat sobre el sopar que tingué amb el president del Llevant d'una Esportiva i el, dinar, dinar. El dinar perdó, sí, sí, sí. i el director tècnic eh, sobre com planteja ell la seva continuïtat i sobre què pensa ell de tot el que s'està dient això o això és Mendy Líbar parlant del seu futur en el Llevant una comida es verdad eh, pues, per por la preocupación eh, mutua un poco ¿no? de tanto está como, no digo de aquí, del cuerpo técnico y, y, de vestuario, como, como de la parte de arriba, ¿no? Del, del club. Fuimos a hablar, ni, no fuimos ni a que me dijera que soy el entrenador del, del club en cinco años, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Cuando te ratifican, al de poco tiempo ya sabes dónde vas, ¿no? Eh, no ni, ni yo quise saber ni pregunté nada de esto, ni ellos me dijeron. Ellos hablamos de fútbol, hablamos del equipo, no, no me preocupa lo que me pueda pasar a mí. Yo lo que quiero es que el equipo gane. Yo lo que hago no es por mí, no hago nada por mí. Ni doy un descanso porque ni me doy un día de descanso porque yo quiera eh, ese día de descanso. Todo lo que hago lo hago pensando en el, en el equipo, en, en los 25 no me preocupa el meu futur, me preocupa el, el futur de l'equip, mm, mm. si hi ha un sopar per la preocupació que n'hi ha per les dos parts en el futur de l'equip, eh, tenim també un altre fragment de veu on també ha dit ni jo vaig preguntar per la meva continuïtat ni ells me digueren res i hi ha un altre fragment que no hem tingut temps de posar que també diu eh, està bé que els jugadors diguen eh, que estan recolzant la meva tasca però això ho han dit 3 o 4 i no una plantilla de 25 i probablement cadascú pense eh, lo seu eh, eh, bueno, pues no és un entrenador que veig és que estiga en una eh, mm, no sé, sabe com dir-ho exactament però reafirmant-se en la seva eh, postura forta d'estar al front de la plantilla Jo he preguntat eh, al voltant de la continuïtat o no de, de Mendilibar i si el duel d'este cap de setmana és una final per al tècnic Manolo, a mi ningú m'ha dit que vaig a carregar-se a Mendilibar si l'equip no dona una bona imatge i cau derrotat davant eh, l'Eibar en l'estadi d'Ipurua. Tine en compte Manolo que després la Lliga para i que el següent compromís per al Llevant Unió Deportiva és el duel ni més ni menys que davant el Real Madrid. Carregar-se a Mendilíbar després d'este de, cap de setmana, sempre que l'equip no traga algo positiu davant l'Eibar... Tindria 15 dies el nou entrenador. I, don, sí, I a més li dones el primer partit davant el Real Madrid, tampoc és massa intel·ligent que un entrenador nou debute ni més ni menys que davant un bou com el Real Madrid quan lo normal és que no tragues un bon resultat. Però, en tot cas, jo la versió que tinc d'esta vesprada del club és uh -huh. que, mhm. evidentment, hi ha una preocupació al voltant de resultats, que no acaba d'arrancar el que Mendilibar busca que arranquen en, en el club, però que ni molt menys van a eh, destituir al tècnic si el llevan perd en, en Ipurua. Atenció a la nyenyà, bàsicament, se podria parlar de, de, de moltes voltes, la nyenyà que li ha pegat Mendilibar a Roger, perdó, a Rubén, ...cuando el comparaban en Silva al cual va tindre Mendilíbar en l'Eibar fa molts anys. Això és sobre la manera de competir de y líder otro... Tiene unas condiciones muy buenas, no creo que son las mismas, por tener mejores en, unos aspectos y peores en, en otros, pero yo creo que ahora mismo, sobre todo, hay mucha diferencia en, en la cabeza de cada uno, ¿no? El canario pequeñajo competía, el valenciano pequeñajo a ver si empieza a competir. Un amic meu d'este diu a rodabrazo. Li ha, li ha ventat <laughs> una sí, llespra. Jo crec, mira, Manolo, jo crec que és la fórmula que té Mendilibar de tractar de d'incentivar de, de i d'estimular a, a Rubén, estic convençut, eh? Sí, falta saber si el jugadors se la Bueno, el dia de Granada va ser decisiu i l'altre dia, davant del Rayo Vallecano, Rubén va ser de lo més destacat del, del llevant, sense dubte. Molt bé, doncs eh, anem a deixar-ho així, perquè hem de parlar de tot el dia de la Fiscalia, però com també tens també avui en tertúlia, mm. crec que és un tema suficientment interessant com era a, per a xerrar-ho en els eh, nostres companys que es queden... Ah, sí, per cert, eh, canvi segur en la porteria, Folgado? Pues Manolo, ahir parlarem del, <laughs> ahir parlarem del run-run al voltant Podem de, fer aposta? Al voltant de Manillo, recordaràs que jo contarem sí. a nit i jo ara ara, Manolo, pues si m'equivoque, m'equivoque jo, però a mi <laughs> mi me garantixen que ja canvia la porteria, per tant anem a garantir que va haver canvi a la porteria i que va jugar Diego Mariño davant l'Eibar en, en Ipurua. Molt bé, deixem així, tanquem la primera mitja hora i de seguida ja estem amb el debat, la tertúlia i l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi i ja tenim així els nostres contertulis. Saludem a un amic i un mestre nacional de la comunicació que ens va agradar molt que el primer dia que tenia ganes de xerrar de futbol no va poder ser perquè va esclatar tot lo, del, <laughs> tot lo de la venda una altra volta i que avui sí que té ganes i ve amb moltes ganes de xerrar de futbol i del que se se com ell mateix diu de lo que faci falta. Ximo Rovira, bona nit. Trobador de poble. Trobador de poble. <laughs> I encantat. i com te diu Tito Bau. Un plaer, senyora. Bueno, pues un plaer que continues a nosaltres en la tertúria, esta tertúria que eh, queda oberta a, a moltíssima gent. Evidentment, el periodisme esportiu és un 90% podríem dir de les tertúlies d'esports en altre sentit però també hi ha gent que està vinculada al món del València d'una manera o d'una altra i que sempre és un plaer sentir-los perquè els periodistes a voltes són massa endogàmics i tenim que, que xafar carrer i el, el convidar a gent que no és estrictament periodista esportiva també t'ha donat una travisió de les coses i t'ajuda a, a obrir la ment no? i tindre en compte altres opinions com per exemple la Sala Folgado que ja estic farta de sentir-la tots els dies hola Folgado, bona nit de nou Una nit més Manolo, bona nit <laughs> I la del company del periòdic.com, Pepe Aguilar. Hola, Pepe, què tal? Bona nit. Molt bona nit, com sempre, un plaer. I més, eh, avui en Ximó, també, que mai havia coincidit en una, en una tertúlia de ràdio i sempre és un plaer estar aquí. Un luxe. A, a, a Esteve Montal li va passar pel cap l'altre dia de convidar-me i... A més, com ara, fet, fet. Dijous, a bona horeta. <laughs> Sí, a volta li pega per pensar. A volta li pega per pensar. No és el meu estat natural, eh? també he de dir-ho, però alguna volta me, me sí, pega per pensar. Estem fent una una pregunta en el Twitter, que és la primera que vos vull fer, encara que tenim que parlar de moltes més coses. Eh, eh, vull una paraula, o un titular, va, vaig a, a allargar-ho més, no una, una paraula, però sí un titular. La pregunta que estem fent servir esta nit en el nostre Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, estem preguntant a la gent quines armes ha de fer servir el València per a guanyar-li després demà a l'Atlético de Madrid. El gol. Caram. El gol. El gol. El gol. Jo crec que intensitat, molta intensitat. I Ximo? Eh, me puc quedar en uno de cada. <laughs> Manol, aquestes coses se pregunten abans. Farà, fa, farà falta tindre finura en el gol, efectivament, però en el mig del camp tenim que, Rascar. tenim que traure tota l'artilleria, tenim que anar en el gabinet entre les dents. Estos tios xunen en el mig del camp ...con si fueran indio moicanos. <laughs> Estos tíos van en serio y la tenían contra la Juve van demostrar, hostia, de interpretar, eh? La... Bueno, lo que sembla claro es que ...tenía que controlar Godín a Miranda. el, és que després... <laughs> No, no, no, no, a veure, el que diu Pepe, que d'un un somriure no. ja vist, però no és cap tonteria. Vull dir, no, és que l'Atlético de Madrid, en enguany, la majoria de gols que porta fets, es porta fets... El 90% pràcticament dels gols són a baló parat i de Godino de Miranda. Baló parat i sobretot de tretada de cantó. I ahir el València va tindre que afinar moltíssim. Vamos, eh, coneguem com se les gasten uno, jo estic segur, Folgado, no sé si has pogut tu rascar alguna cosa tan paterna, que imagine que el fet de l'atenció a pilota parada serà un dels temes que s'haurà treballat esta setmana. Se va, sí, s'ha treballat i se va treballar demà altra volta, eh? en, fonamentalment demà en, en Mestalla, és l'assaig general, i Nuno demà vol portar, diríem, el fet de, de l'estratègia a Mestalla perquè ho acabo de comentar i és un fet que destaca tot el món l'estratègia en l'Aleti Madrid funciona el màxim golejador del conjunt del, de l'Aleti és eh, un central, és Miranda Godín també ha marcat, solen marcar molts gols a, a pilota parada, enguany més que la temporada passada i per tant és un dels aspectes a, a defensar i a, i a controlar, a vigilar en, en l'Aleti de Madrid, sense dubte l'estratègia te poden guanyar en una, en una jugada puntual i en una jugada puntual simplement te poden matar Sí, eh, i a més és que l'Aleti de Madrid eh, no tan sols eh, és capaç de, de, de, de matar-te en una de les poques que tinga, perquè això sí que ho té, té poques però aprofita, si més no és capaç de fer-te un partit molt pesat. I este migdia estava en el Supermurciélago, ha vingut Miguel Ángel Ferrer Mista, i deia, a més eh, eh vista el que diu, vista per quedar bé no, no sol parlar, ell, ell diu el que pensa diu, jo crec que el València li pot guanyar a l'Atlètic de Madrid mm -hmm. a més estic convençut, <clears throat> diu però el València va tindre, per això li preguntava les armes perquè hi ha una que, en la que no estem eh, caiguem i sí que ha donat per a mi una bona dissecció del que pot ser el partit paciència, l'Atlètic de Madrid te va donar la pilota però això no vol dir que tu vagis a perforar fàcilment la defensa de l'Atlètic de Madrid amb el qual vas a tindre que tocar molt, amb molta atenció per a no perdre en zones compromeses i la paciència pot ser una virtut i una clau fonamental per a la partida de dissabte. Home, jo crec que per a començar, tant Parejo com, eh, com André Gómez tindran que estar un poc més fins de lo que estigueren en la noeta, uh mhm. -huh. perquè la veritat jo crec que no va ser el millor partit de, de caps dels dos, però sí que, que sí que pot estar la clau de, del partit d'ahir si ells són capaços de, de mm, controlar un poc del partit de tindre la sang freda i la ment gelada per a ser capaços de, de donar aquests balons perquè si li arriben balons a, a Paco Alcácer va, alguna, alguna va, va caure segur alguna va caure segur però n'hi ha que arribar hi ha que arribar i se valor a Paco i això és el que més controla l'Atleti i el que més a lo millor va patir el València de l'últim partit que van veure en la noeta que, que el, el, el, del camp, camp. el mig del camp el va perdre també ens va passar eh, 5 casa contra el Màlaga també, al principi dos, sí, dos equips efectivament hasta la expulsió que t'apreten, que t'aixiquen no els espais Màlaga, ojo el Màlaga mira li planta cara l'altre dia al Barça també eh? correcte però, però efectivament Pepe, jo estic, en, jo estic en tu no tant que els xicons no estigueren eh, en fi, entonats l'altre dia, sinó que realment no es deixaren no és que realment la Real Societat planta un mig del camp també índio, eh? que ahir no hi havia manera de passar i me a l'Atleti de Madrid com va jugar contra la Juve, això que comenta Manolo que diu mixta, estic molt d'acord, estos probablement donen la pilota però tu en la pilota no faràs res perquè la manejaràs en 4 o 5 metres on tu no es fas mal i després són tios en el mig del camp que a banda que te van en un gabinet entre, entre les dents, són tios que la toquen de meravella. ese Tiago la toca mundial, no, Arda és la leche i té gol, un que, que té molt de toc, però després que en el mig del camp són molt difícils de passar. I jo la por que tinc també estic en tu, Pepe. L'altre dia no vaig veure els xicons que generen xoc. La maquinària, la sala de màquines no funcionava i això, jo això sí que, que me, se va contar, por, eh? va fer la Reial un sistema o un, un plantejament de partit, per millor dir, per a contrarrestar el joc de toc de València. Li va servir transicions molt ràpides en balons directes Eh, cap, a, cap a Guirretxe i cap a Xavi Prieto per a que les baixaren i entraren des de les bandes tan Vela com, com Canales el València no va saber parar aquest joc els jugadors, hi ha una imatge de Canal Plus en la qual estan parla, està parlant parejo amb els seus companys diguen los és que estan fent-lo molt simple però ens estan agarrant, estan pegant a la pilot diga, transicions ràpides en joc directe pilotada llarga estos dos que les baixen per a que els dos descantons entren i arriba Diego Alves i, i els diu és es que ells estan fent el que tenim que fer nosaltres el nostre joc com aquí Val? diu ells Correcte. estan fent el que tenim que fer el que tenim que plantejar-lo nosaltres vull dir almenys el València sabia que és el que estava passant que encara que puga semblar una nimietat ja és un punt de partida. Però, ojo, en la segona part, en Felipe Augusto, guanyem en robustès, guanyem en seguretat, i sí, ja, no, no, ja és un altre, no, és un altre partit. Va fer els No, no, no. Però ja No, no sé si va plantejar-se canvis, clar. En fi, el trio en el mig del camp pareix eh, no, que intocable, però és que a mi m'agrada més el valencianoet en la segona part en Felipe Augusto que, que en, eh, en, que en André i en Parejo. I excepte sorpresa, eh, Chimo yo solo te inducte en, en el interior en banda esquerra y pense que va a jugar o que va a la, a la titularidad Piatti que va a el otro día por una serie de musculares y i está està yo tengo no me si dubte pero si a hores d'ara tinguera que apostar apostaría para la presencia de Piatti Alves va a estar en portería, Barragán en la dreta en defensa Gallán en la esquerra o también de Mustafi da está está Fuego un Fuego estarán Parejo y André Rodrigo en la dreta, Alcácer y no me tinc inducte en, en esquerra no cree que deisida? eh, hi hagin canvis però anem a veure què és el que ocorre jo ahir, mirant el partit entre l'Atleti Madrid i la Juventus eh, pensava que la Juventus eh, pensaria que estava jugant la Lliga Italiana, sí. perquè probablement l'equip més italià de la Lliga Espanyola siga l'Atleti de Madrid. Com van jugar els últims 10 minuts de partit, es no, jugaren no, a la italiana. No, no, no, jugar, no, es van jugar. No, no es van jugar. cabrón. Ahir la Juve, ahir la Juve se trobà un equip de la seva Lliga, del Calcio, sí, de collons, sí, estic sí, jugant sí. contra, no sé, contra qualsevol equip de, del, del calcio perquè jugaven el que es juga en Itàlia. En Itàlia tenen una terminologia per aquest tipus de partits tan travats, tan físics, a voltes tan de catenaccio, que es diu gol partita. Gol partita vol dir que el que marque el gol Guanya. tanca el partit. I ahir jugaren a d'això. A una jugada, a un fallo, a un descuido, te claven un gol i s'acaba el partit. És el que passa ahir en la jugada. La trobada a l'Eti Madrid, feu el gol partita, i a partir d'ahí s'acaba el partit i l'Atleti de Madrid al València li va plantejar aquest partit probablement el València no perquè llega una altra cosa l'Aga de possessió és més bonic el València jugant que no l'Atleti de Madrid més exquisit més exquisit juga una altra cosa Fred Aster li diguem André Exacte. Gómez mos agrada aquest tipus de joc no, no, sí, però, però ells, estos no te van a deixar ells van a jugar al gol partita ells van a estar esperante, aguantante atacan però no me faches mal te furtaré, te pillaré una contra un córner, faré un gol fes-me tu un no mm. i al límit del reglament, que és el que venim també parlant molt, sí, sí, sí, sí, sí, en València has vist això eh? Clar, clar, mm. correcte mm. era, era el joc de la Benítez i a mi m'encantava tu, sabies, eh, que si el València marcava ja podies fer el que tenia la gana que ja s'havia acabat en un 90% de les ocasions el partit s'havia acabat i en efecte el tema de d'anar al límit del reglament que és un tema del qual estem parlant molt aquesta setmana eh, que jo sempre he dit que jo sóc del seguís i m'agraden Folgado, de què te rius? No, d'això. Pues <laughs> ja veies. No, no, continua, continua. Jo sempre he sigut dels equips que van al límit de reglament, que van al camí de trenes dents. Jo sóc més de l'equip que fa pràctic que de l'equip que fa bonico. Sempre m'ha gustat més el futbol de múscul que el de toc. Eh, I l'únic que dic és que si anem com el València, quan tenia certs jugadors que anaven al límit, allà la... Bueno, per què anava a parlar? Estaven vigilats estaven molt vigilats perquè si feien la mínima se n'empassaven sí que saps que el límit eh, sembla que com dia, no me recordo en quina la película de allò de todos somos iguales ante la ley, aunque no son más iguales que otros. A veure el límit si es tots igual. És l'únic mm, dubte que tinc perquè Fernando Teixeira i Vitines com més traient esta setmana les companyes super l'indeu una l'Atleti de Madrid li van fer una galba grossa a l'Almeria que li costà la nevera a l'àrbitre li costà el frigorífic eh, a Teixeira temporada ¿eh? pasada Sí, sí, mm. aquella, aquel penal y expulsió a l'Anzubia que ni es penal ni és expulsió, ¿Te recordes? Sí, sí, sí, que le costa... Es eh, el matiz que chula si un gol De un metro de fuera de Cristiano Ronaldo contra el me está ya en el 2-3 Y ahí no pasa res, Pero cuando tú le toques els nassos al Atlético de Madrid, pues va vas el aire Yo no sé si Atlético de Madrid va... pero entonces te debo a tu también una, no? Sí, pero Pero però la té bona compta. la Perquè no castigar. No todos somos Perquè iguales. <laughs> No castigar. No, bueno, castigar. Que Mestalla és <laughs> molt Mestalla, eh? Ah, això sí. I el dissabte estarà a morir, eh? Perquè altra cosa que vam veure l'altre dia és com maneja Simeone, no, no el vestidor, y la gent que tiene el cap. Es que maneja, és el director d'orquestra del, del, del públic. O sea, la mare que va. Això tendría que aconseguir-ho també així en, en Mestalla i, i apretarà l'àrbitre Meno. És el regidor de la tele? Correcte, és el regidor de la tele. De tota forma, de Mestalla sí. jo crec que ja ha demostrat en els partits que han vist fins ara que que estem quan, apretant quan, en guany a Manta eh? quan apreta sí, Mestalla sí, sí. Apreta molt. se nota eh? jo crec que més d'un jugador del Córdoba encara està en, en, en un poquet de estómago, un poquet aixina <laughs> revolicat de quan estiguen així. I també no... tenim, tenim, tenim jugadors que també posen sí. la ratlla. Dit, eh, Nico Tamendi, passa que l'altre dia no, no tinc el dia el xaval, eh, no, en, en noeta tampoc, però també en si li el dia i se Mustafi, els sí. xicons posen la ratlla i Javi Fuego també s'ha de defendre bé, o sigui que... A veure, jo estic en els meus Javi xicons, eh? El més tapat, el jugador que menys se parla i està fent fins ara una temporada espectacular bueno, és un jugador que en principi no, eh, ho he comentat moltes voltes no comptava en els plans de Nuno i que ha enamorat a l'entrenador amb el seu joc. És que no m'estranya també, ja dic... Que... El qual... Eh, no, no, que no se parla mai d'ell perquè és un joc fosc, un que no se veu, tal, però ojito, eh, que els altres dos tiren per avant, però ell està darrere. A mi eh, me dona... Eh, un bon rotllo és història que contem, que la sabem tots, que en efecte eh, pues no era un dels homes que en un principi partia en els favorits de l'entrenador i que se l'ha guanyat, eh, i parla bé dos coses. Uno, el treball de Javi Fuego, y dos, de, de la meritocracia que emplea, que es, el para mí, el factor fundamental a la hora de manejar un vestido, la meritocracia que emplea unos Espíritu Santo, que ser un jugador que agradara en un principio a la fidu che, pues este, escolta, este va. le fa el esquema El tío venían los famosos dos ochos, eh? Correcte. y le fa cambiar el esquema y fa le el esquema no, no, el que, no, el que eh. este va, el tinca profeta Este es el ancla el misache que tú estás hablando de vestidores este no contaba pero está chugante. Eh". Mm. Mm. así el que bregue, el que chue el que, el que curre, el que correga pues el que, el que posee Els tres quarts de lo mateix de Piatti per a mi, en el mateix sac estan Barragán, Javi Fuego i Piatti tres que en un principi no contaven que semblaven que en tots havien, han vingut 11 jugadors nous bueno, pues estos tres s'han fet ahí un foraet i de moment estan aprofitant los 12 i quart, estem parlant de la prèvia del València de Madrid, encara tenim que parlar de moltes més coses fins a la una de la matinada així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio Preparados, listos ¡Ya! Comienza la Liga Endesa de Baloncesto en el Pabellón de la Fonteta. Próximo sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde, Valencia Basket, Club Baloncesto Sevilla. Ya a la venta entradas desde 15 euros. Vuelve la emoción del baloncesto con Oran. Y el jueves 16 vuelve la Euroliga La Fonteta, Valencia Basket Olimpiaco En Wine, exporta el Taroncha. Sporta el Taroncha. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 12 de la nit i 18 minuts, així en Esports Donat Sentit, vos recorde Twitter per a eh, comentar, per a interactuar tant amb Salva Folgado com amb Ximo Rovera, com amb Pepe Aguilar, com a un servidor en la tertúlia i per a eh, respondre la pregunta que avui estem fent, eh, que és quines armes ha de fer servir el València per a guanyar-li a l'Atlètico de Madrid. Hem començat a parlar de, de moltes coses, de la intensitat, molta gent parla de la intensitat, de la paciència i també una miqueta de donar-li les gràcies eh, les coses com siguen és una barbaritat però de donar les gràcies al senyor Tebas per ficar un partit dissabte a les 4 quan l'Atlètic de Madrid va jugar Champions el dimecres vull dir, sí, és sí. que l'Atlètic de Madrid té avui per entrenar que és postpartit que generalment se fa un entrenament regeneratiu de soltar una miqueta de músculs i ja està i demà, perquè és que dissabte ni tan sols va poder fer una sessió matinera perquè no, no. és que a la una han de dinar com a, com a pronte, 12 i mitja una han d'estar dinant els jugadors perquè a les 2 i mitja han d'estar en Mestalla mm. Lo que no sé si venen el dia o venen o venen demà? Home, Joan, Joan de les 4... Han, han de vindre, han de, damunt han de viatjar, han de viatjar demà. Demà. Ah, sí. no, no poden fer ni doble sessió. No, si claro. no tenen, tenen que volar a les del matí o tenen que vindre per una això, a Per això te dic que és pitjor, és pitjor encara perquè han de, han de treballar pel matí, anar-se'n dinar i de seguida prendre viatge cap a l'aeroport. Que xue Gavi, que estarà descansat, que haurà anat a la fiscalia. Ah, estarà, Ara parlarem, també de la fiscalia. Estarà tranquil, eh, eh, Gavi estarà tranquil, també ella dir que estava molt tranquil que jugava dissabte sí, sí, sí. sí, sí. però certament és una barbaritat eh, sí. ara és, és, és cert que en esta ocasió li afavoreix al València però mirant tot fredament des d'un de, des un punt de vista neutral eh, ens afavoreix fenomenal i, i, i que vinguin moltes, moltes d'estes però també el València s'ha queixat i altres han raó del, dels horaris que... la setmana passada el València va ser perjudicat va jugar dijous contra el Córdoba no, no estava que te llevat claus i el diumenge va jugar contra la Reial Societat en, en la noveta, la Reial havia tingut un dia més de descans pues eh, ara li passa el, el contrari al, al València i el perjudicat és l'Atleti de Madrid de totes formes que eh, estem portant un país de dies tranquils però com apreta el sol a les 4 de les proves el bonico, eh, el dissabte eh? eh, és una altra, eh, de moment <laughs> sí, oh, a veure, tranquils són 25 graus que per sí, a jugar, diguem-ne que està en el límit de lo tolerable més de 25 ja eh, al jugador li costa però en 25, bueno diguem-ne que ahí estem, val? però en efecte com per alguna d'aquelles el dissabte s'ha obligat el cel i comença a, rascar Lorenzo i a <laughs> rascar el Lorenzo, cuidado. El dia eh? de l'Espanyol recorda que van haver varias lipotímies en, ja, sí, sí, sí, ja, en la ja, gran lipotímies en la bateria. Mm. Es una, realidad una sí, sí. bueno, son las cosas de, de Tebas, de Tebas i de... no puedo ficar un partit a las 4 espera en Valencia en a estas alturas Yo he estado en un partit en Málaga con una jornada de en cara en les del mes de pues, a las 4 de la esperada en Málaga una animada, una te lo pasarías, un ah, pues, eh? a las 4 de la esperada un dissabte en agosto, <laughs> creo que es normal <laughs> en que en Málaga pues en Málaga a las 4 eh. Y qué feia? <coughs> Bueno, jo si sí, m'estàs que... demanant cada 10 segons que fiqui aire condicionat que duc un costipà de gola per la teua que culpa. La, que la cabina de, de la Rosaleda, aire condicionat. Vols dir? Fantàstica, sí, sí. De lo millor que hi ha en la Lliga, de veres. Bueno, les de València ara sembla que van a condicionar-les, eh? Cuidao. Sí, de veres. S'han acondicionat els pupitres de premsa. Ja estan acondicionats els pupitres de premsa i lo següent que va y que Que molt bonicos, eh? Jo vaig preguntar i van dir... El que som un poc grandes tenim un xicot de problema, però bueno, <laughs> mm. no passa res. Sí, Me van dir que paciència que anaven, que anaven també les cabines arreglades. Les cabines també. I els antics que van al museu? els antics pupitres de premsa, això té que anar al museu. Ah, això tu saps lo, lo que, les coses que hi hauria <laughs> aquí? És que, <laughs> Al museu hauria d'anar les cadires que hi havia... <laughs> <laughs> Les cadires de Mestalla de corda, sí. si corda té un nom. Les de Nea. De boba. Les de, les de, de, boba. Les de Nea. sí. pel poli diguem de boba. De boba, correcte. I aquests haurien d'estar en el... Sí, en el museu. En el museu si algun dia n'hi ha museu, en efecte, haurien d'estar, perquè a més durant un gran grapà d'anys... Pues no eh, fa molt temps que quedava. La fisonomia de Mestalla estava plena de cadenes. Varen mantindre un parell de files en la zona de tribuna, les últimes files que estaven pegades a la, a la paret, no sé si la, la última segur, no sé si també la penúltima com però en el cine d'estiu encara van mantenir en el cine d'estiu no? sí, sí, cadires van mantenir molt de temps sí. eh, eh, parlem de, de... de parlar d'una altra cosa no, no sé per què estem parlant de les cadires eh, bueno, però no, perquè jugaven menys ah, no, no. Tot, tot és talla, tot és futbol eh, jo eh, estàvem parlant del que va passar eh, dins del camp dels jugadors de... jo crec que n'hi ha un duel estelar per a, per a dissabte que és Otamendi Manzukic perquè els dos són corpulents els dos són guerrilleros els dos es va a la marxa i jo crec que ahir anem a veure un, un duel d'ixos que en cada jugada van a votar espurnes però no dir que van a eixir eh, flamarades de foc Manchuki ahí va a en, en la máscara famosa que porta los partits, van a un, un report en la Valenfer de fibra de carbono, etcétera y mateixa se la había... Eh, espere que la máscara de Manchukic no estiga eh, encomanada o prescrita per la mateixa que va prescriure la placenta de Lleua per a <laughs> Diego Costa, que va durar 8 minuts en la final de la Champions. Pues Perquè si no, igual dona que te fiquis a màscara que un antifaz no, de cada any. Però jo anava ahí, jo anava ahí, fibra de, fibra de carbono, tota la tecnologia, ell mateixa se la decora, ahir apareix contra la Juve en la màscara. Li peguen una nyenya, Chiellini li pega una nyenya a minut 2 i Manjú que fa... A la, fer la mà. No quiero màscara. I ja jugat sense màscara. Sí, quan ah, se, ximo, dos minuts, i, quan eh? s'encara en uno se, se, se la se lleva, sí, sí, sí, <laughs> i li sí. diu de tots els de la màscara. Però per lo que veig dels italians, dos minuts, dos minuts pam. nyenya a la cara i la màscara que ja que, se la va... Que tu te creus totalment, que també dir això no té, no té presa la mesura? això t'ho dic. No, no te, dic. Pregunta-li eh? al teu amic, el davanter del, de l'Espanyol. A Caicedo. Ah, a Caicedo, a Caicedo sí, correcte. Pregúntale, <laughs> la, primera, la primera que va... Eh, quan entra Caicedo va ser de Xina. Entra sí. Caicedo i la primera s'acosta per Ayutamendi i li aventa una llenya. I no <laughs> te veni ni veure. No te vull ni veure. Per I te meneche. Per així no. t'acostes. Aquesta part la que te amo. <laughs> Lo mateix que passa en Ayala i en Drogba. Sí, la mateixa, la mateixa, la mateixa. La mateixa. Correcte. Eh, veia, eh, eh, i se va ser un dels duels dins del camp, jo estic convençut, Mandzukic-Otamendi, eh, però crec que també anem a assistir a un duel eh, per intents hipertàctic importante en los banquetes. Yo creo que el bloc que ya es el Atlético de Madrid se enfrenta a un bloc que te pinta de estar formándose y de qué pinta que té pinta d'estar formant Nuno Espíritu Santo. I a mi em dóna l'impressió que també va ser eh, partida, com diria jo, Mira, l'altre dia estic en Brasil i ahir estic en Brasil compi Gonzalo Naya que està amb el seu web d'Esports d'Aventura eh, eh, sense límits aventura jo crec que fent una barreja va ser una partida d'escacs extrem sí. eh? partida d'escacs extrema entre, entre Nuno Espíritu Santo i el Cholo Simeone que crec que Mm, eh, anem a... El partit va acabar, no sé per què, va acabar calent en les banquetes. En recordeu sobre el que vos dic? Sí. Eh? no és, més, és més, sabedor, de, de, sabedor que Nuno... Eh, encara no ha parlat ni Simeone ni, ni Nuno, parlen els dos demà. Però sabedor, per exemple, que Nuno es va queixar la setmana passada del tema del dia de descans, segur que Simeone, que ja té el tema, el torna a treure demà. I jo estic segur perquè també he sentit ja eh, eh la cantina en, en algun futbolista que també el tema de la duresa de l'Atlètic de Madrid i de la permissivitat arbitral, crec que demà en uno, no sé per què, és possible que ho traga en la roda de premsa i que el partit de les banquetes va anar calfant-se poc a poc, el qual li dona més categoria al partit per a mi. Bueno, demà ens escoltarem. Jo crec que Simeone li va tirar sudes al València. Mira el que te dic. Sí, estic convençut. Però és que, és que, que el València està jugant molt bé a futbol. No, però perquè si... Simeone... el partit no... de, de, de l'altre dia de la noeta que no estigui fi... Oh, oh, oh la Real Societat mm. havia vist ja molt del València i el sabia enganxar perfectament on tenia que enganxar-lo però el València està jugant bé al futbol no, però jo no, jo no parlava perquè estava jugant bé al futbol. Simeone busca aliats. Simeone està en un... Està en un, en un, Clar, un sí. El seu equip té un estatus que, independentment de que sigui el campió de Lliga, rep moltes nyenyaes Mm. Perquè, evidentment, el, el favorit és el Real Madrid. I quan no és el Real Madrid, és el Barça. I hi ha una premsa que, evidentment, té uns favorits i són ixos ell, ell va buscar un aliat en València, igual que qualsevol dia pot trobar un aliat en qualsevol altre equip que puja per camunt. Per què? Perquè sap que li va passar el que li va passar al seu equip la temporada passada. Hmm. A la mínima era qüestionat, a la mínima era criticat, jo crec que Simeone va, de mal va, va parlar bé del València. Vol, vol contrarrestar també el fet de que tant eh, Nuno com Alves, Gui Alcácer també tots han dit, no, no, el Atlético és favorito no, l'Atlético tiene más títulos en les últimes temporades mm. tal, i estem pegant una passa cap arrere, per almenys en roda de premsa, i a mi m'agradaria veure a Nuno ara efectivament, batent-se el coure en un entrenador tan aguerrido sí. i tan barriobajero en el millor dels sentits, eh, de, com és eh, Diego Simeone, ja abans, efectivament, en la de premsa. Però estic molt d'acord amb Manolo, és que l'espectacle va estar també en les banquetes. I Nuno... Vull veure-lo, efectivament, això, que se pose gallito, que més talla, que, que mane, perquè jo li veig, eh, li veig xures de mànager, jo ho he dit de fa moltes setmanes, este tio jo me'l crec com a aficionat de veres que me'l crec molt ara m'ho ha de demostrar també com maneja les seues peces i com coneix els seus xicons eh, bueno en fi, anem a veure què passa, però, però sí, jo espero molt de Nuno també, en aquest duel, eh? En un... no, que sí que m'ha demostrat Nuno en, 5 partits, 6 més o menys. Sí, sí. més la pretemporada. Sí, exactament, sis partits es que per lo menos sabe llegir el partit i reacciona. Sí. Esa és una bona, esa és una bona senyal, en efecte. Lo que he dit abans, Nuno no espera el, el no. diumenge passat al minut 60 a fer dos canvis. Nuno, Ell veu Nuno que, que se li no escapa, quadra, Que no, que no entra en els plans que del partit o que l'han vist ja i l'han agarrat i reacciona i canvia. Que després el canvi li serà millor, li serà pitjor, però per lo menos intenta fer algo diferent, intenta cambiar algo que no le sirve. Ah per això, demà jo estic d'acord en, en Salva, i a més Salva sabrà més que qualsevol de vosaltres el que passa en Paterna, que no s'esperen canvis. Pero tampoco me extrañaría que, que n'hi haguera algo raro, uno, uno raro que hemos sorprenguera... Felipe, l'únic raro pot ser Felipe. Sí, que hemos sorprenguera a tots, o que com al minut a la mitja hora del partit o a, o a la mitja part no una targeta groga sí, i, fora, i te'n vas a la banqueta sí, sí, sí, sí, fora a i una a mi m'ha donat la impressió que i en aquest aspecte després arribaran moments en els que trobarem defectes però ara de moment però estem veient virtuts és normal la pilota entra és cosa del futbol però a mi m'ha donat la impressió que eh, Nuno planteja els canvis com una ferramenta com una eina més a la seva disposició en un partit i me dona la impressió que hi havia altres entrenadors que que plantejaven els canvis com a eh, solucions d'emergències quan les coses no funcionaven. Vull dir, eh, Nuno, per exemple, eh, veu que perd el, el centre del camp de la noeta i no dubta. Al mig, a la mitja part té la, Però té té la possibilitat i fa dos canvis. Nuno eh, davant de l'Espanyol, davant del Córdoba, Sevilla, davant, davant, del, Sevilla. davant del davant del Getafe tal, fa canvis en el qual per enxufar a, a, a, als circons que, dius, que dius tu, Ximó, els dona minuts i me recorda que Miqui en un partit ens deia és que per a un jugador veterà potser entrar 10 minuts a la fi contra el Màlaga no li fa res però a un nano que estan començant ara donar-li 10 minuts en un partit que va a favor és, és, és accelerar o sumar en el seu procés de formació per això dic, hi ha entrenadors que plantegen o tenen el, els, els canvis només com una solució desesperada quan les coses van malament i hi ha entrenadors que manegen els canvis com una ferramenta més per a dominar el partit igual que també té per ficar un pero també me sembla que va fallar en els dos partits, sobretot Córdoba i Getafe, uh -huh. en no jugar més en la banqueta de cara al partit complicat que tenia el, el aguantar tercer, parejo tant el tercer no? sí, eh, sí. en Anoeta sí. és possible o sigui, podria sí. haver a lo millor sí. no, donat una no, miqueta més de descans exactament, anar, anar jugant sobretot en, en el triple del, del mig del camp en el trio del mig del camp uh -huh. pues, perquè eh, Javi Fogo ho ha jugat tot es de ver es que a lo mejor no te el desgaste que, que, que pueden tindre André Gómez o, Parejo Pero sí que me da la impresión de que eh, Cuando se te fiquen es dos partidos a de cara molt pronto el, tanto el de Córdoba como el de Getafe mm. a lo mejor haber rodado un poco en mes Haber chuado jugat mes en la banqueta Y haber descansado un, poco i haver deixat un mes a los dos jugadors que avui són titulars teus per al partit de... de, de jo m'imagino un altre canvi també que està així molt bé, l'entrada de Lucas Orban. Sempre és un tio que, que, sí. que aporta, que mossega, que te dona cos i que dona Mira, consistència a l'equip parlem... i Gaia està fent coses de mig camp a camunt, nano, ahir i defensa de categoria. Ja, I el partit de l'Atlètic serà... de Pol, eh? Serà... Quan se descuidem el nano se posa a jugar en el mig del camp. <laughs> eh, i, I el que passa és que eh, això té una cosa a favor i una cosa en contra. Eh, I jo intentava explicar-ho ahir eh, en una de les conferències que dona eh, Guardiola, eh, no sé si l'any passat o, o fa dos, quan explica el seu èxit en el Barça eh, el, un entrenador a priori no pot explicar un canvi entre les coses perquè està donant-li la carta al rival, no? Sempre l'entrenador té desgraciadament per a dir que explicar els canvis a posteriori què passa? Que si un canvi és bé fenomenal, com ha dit del partit però si un canvi és malament eh, la frase de Guardiola era un raonament en boca d'un entrenador que acaba de perdre un partit és una excusa i és certa i jo que veig que potser el València podria guanyar molta consistència van darrere de Maiga ja per davant com per alguna d'aquelles que era i tal perquè has tocat lo que va és que l'entrenador és cert que ara estem donant-li moltes flors però el problema que té la tasca d'anàlisi és que n'hi ha demà, demà més talla eh, perdó, diumenge en eh, dissabte més talla hi haurà 45.000 eh, entrenadors més tots els que ens sentiran en el Esports 97 del partit, tots som entrenadors i així era molt complicat No, però per exemple, ahir mirant el partit de la Juve que està servint-nos de referència no? per a valorar i avaluar sí. l'Aleti de Madrid i és de veres que jo crec que és la primera de, de pera de toc important, anem a mesurar realment el València que pot ser d'esta temporada a partir de lo que passa el, el dissabte este de la Juve te col·loca els, el, el jugador els, els laterals... El, perdona, Ximo, Digues. ara acabes de dir una frase i jo també l'ha dit, i algun jugador eh, ja m'ha contestat, els jugador rebutgen molt aquesta idea, eh, de que sí, es eh, és no. l'Atlètic, és una pedra, però no deixen de ser tres punts i n'hi ha molta lliga. Sí, no, no, però, ostres, però t'enfrontes a un gallito, eh? Sí, no, no, no. Gallito. Bueno, no hi ha dubte. Un punt de vista com a aficionat, no? Per als jugadors, que a partido a partido i tot això, però el Córdoba no me pone tant com el, mm. com l'Atlètic de Madrid. Sí. Estos de la Juve te posen els laterals, o sigui, sea, se posen eh, el, eh, el, el mig centre com a central i te posen els laterals en el mig del camp i te fan la guerra de los moicanos. I allí no hi Cristo que passara bueno, potser cal fer, eh, cal fer algo semblant i això no m'imagino, té que ser un jugador molt versàtil com Gallà per poder fer aquest tipus de coses no dic que les faça, no vull jugar a entrenador però bueno, jo m'imaginava ir a la Juve i dic, este que està fent així en lateral? laterals que també, està jugant també, raro també hem de veure al, al voltant del que tu dius que és una bona pregunta eh, no coneguem encara com respon a aquest tipus de, de partit i davant aquest tipus de rival eh, Nuno, vull dir Ah, el, València, el rival el València va jugar com ha jugat fins ara o va canviar mm, mm. tenint en compte és la... rival que té Preguntón, eh? Estadi, és no? Preguntón que anem a deixar sí. per a després d'esta pausa de Publi i del Twitter s'ha d'adequar el València al que té davant mm. o no s'ha d'adequar i després també farem una eh, especial puntualització en què és adequar si que no és adequar-se que també cal puntualitzar-ho 12.34, una pausa i tornem de seguida ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas del Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Play Tornem 12 i 36, Esports 97 eh, nit, en la 97.7 ràdio i en arroba Esports 97 nit estem rebent els vostres missatges. Recordeu la pregunta que estem fent i és eh, quins arbres ha de fer servir el València dissabte per a doblegar l'Atlético de Madrid. José Creamedios diu, juego rápido por banda, sí, presión. Eh, I ens invita a una festa en el carrer Puerto Rico. Vale. <laughs> Ja, ja, bueno. ja, tot. Doncs, Eh, Android igual la intensidad imprescindible. Requena a diu concentración, despejar balones y tener buena puntería. Juan Pachi, un bloque, apretar todo el partido y tener la suerte de cara a puerta en los últimos partidos en casa. Amún Valencia. Edgar Corvalencia, diu jugar con que saben fer, deixar la pella al camp, sentir el ferro y concentración baló parat, pago que Alcácer. Tornem diu estar al 100% motivados y presionar arriba y sobre todo evitar las Imagine que son faltas, de unas faldas. Y muchas felicidades por el programa, grandes. por muchas gracias a tú. David Saez, les armes dos collons... ya se pot <laughs> Que la presión ya la ficarà més tallà. Eh, Juan Pachiriu eh, eh, sobre, parlant Rodri de Pol, el en la primera mitjora, tienes que aprender muchas palabras, además de la Mumbalencia, fuerza de Pol, queremos verte jugar. Xavi me parece que ponen a Piatti como ejemplo de esfuerzos pasarse, en dos años no hizo nada y no, y no se fue porque nadie lo quería. Eh, de esfuerzo, ¿no? De constancia. De una persona a la que no volien Y que estaba que guayando el puesto. y es el, eso es el que paraba John Rodrigo de Paul Y el matriz de Paul eh, estaba de acuerdo Sergio Marín un qué gran tipo es Rodrigo de Paul? Este chico triunfará con las ganas que tiene seguro. Eh, eh, Antonio Merichal gran entrevista al argentino Rodi de Paul en Esports Nata pues a mí amic, me alegra que haya agradado César Eazca viu la tontería del día un argentino aprendiendo valenciano yo ya fa temps que vaig a deprendre Que com, per... com dius que li diuen, perdona? Césare, Césare debe ser Azca. Azca es una tontería que un argentino aprenda valenciano en València? Mm. Un argentino que juga en el València? Jo el que vaig a aprender és que la gent, quan més coses mejor millor. I sobretot el que vaig a deprendre és a no desqualificar a ningú per pensar de manera diferent a mi. Però precisament en això pot radicar la diferència entre este senyor i Perquè jo. estime la nostra llengua? Sí, bueno, per l'amor de Déu. Suportes Gallà diu... Senyor César. <laughs> Gracias Buenas noches <laughs> eh. <laughs> Buenas Igual en no le agrada. No, buenas noches. Gracias a Rodrigo de Pol por haber concedido pues esa... No, se en Valencia No sé qué fa escoltante esta emisora, verdad no? Gracias a Rodrigo de Pol por haber concedido la entrevista a Sports Me Me está encantada contigo por el Atleti, Rodri, y diu y al equipo de... Eh, y gracias a Manolo Montaña al equipo de Sports eh, de la por por de Pol. Son fideles a vosotros cada nit. Amunt, diu la peña de suportes gallapos. esa gràcies, amics. con el diu enorme Rodrigo de Porn Sports 97, humilde, atento y muy simpático. Suerte para el sábado, estaremos con vosotros. también eh, mm, mm. se podía estar ahora, es que sí, el tuitero. Chichi, Mendilibar. <laughs> arroba, chichi o comer. No, es Chiarri JM. Ah. Pero el nickname es Chichi. L'amoroso. La Chichi l'amoroso, por cierto. ¿eh? Eh, Mendilibar me suena igual que una mismo tono de voz y explicaciones vacías. Eh, Antoni Jiménez diu se fa molt curta una hora i mitja de programa i els cada de setmana mm, teniu pre previst fer programa estira a faltar pues primer, moltes gràcies amic, això és el primer per l'acollida eh, estem començant, durem un mes <laughs> Piano, danos, piano. Danos ¿no? cuartelillo. Piano, no, <laughs> piano. Estas personas tienen que descansar. <laughs> Somos humanos, danos cobertura. Tienen pareja, tienen vida y familia también, Sí. Eh, pero, pero gracias, eh? eh, eh Antenem la teua, o agarrem la teua, la teua queixa o el teu encomanat. Suggeriment. El suggeriment, en efecte. Sí. Eh. y la notem. Hem las concentración máxima en defensa y aprovechar todas las ocasiones que tengan Hem de ser broncos y marcar molt bé el terreny. Esport 97 nit. Eh, I més, eh, pregunta predicción meteorológica para a Pues, por pues tú que tens el mòbil para tot al, mirar... Em em calor, en Mestalla em calor en Mestalla, es que estos días está, está, siguiente Muy raro eh, sí, está siendo volat torna a hacer calor Más calito que toque más joven tengo <laughs> a veure per així el, el temps per al dissabte segons jo tinc així dissabte me fica calor eh? <coughs> solecito hoy 28 de 28. màxima ah, ah pues, ah, pues. 28, <laughs> 28 en un 90% d'humitat senyors mànega curta i botelleta d'aigua fresca m'estalla <laughs> botitxa no que no la deixen passar però botelleta d'aigua fresca m'estalla que no volem veure als pobres de la Guerrotxa que no donàvem abasto el dia del, de l'Espanyol, sí, eh? Els pobres, en les hipotímies. Massa l'hipotímia. Ens conta Aaron Cano en el Twitter Sócrates, el central del València al 50, el primer que feia en cada partit era saxar al davanter de l'equip contrari. Que bonica so... paraula. Saxar, saxar, saxar, que Val per a tantes coses. Sócrates, Sócrates Belenguer, eh, va ser coetani de l'època d'Antonio Puchades. Allà en, en el... I, i, I té un fill, Sergio, que és molt amic meu, i el qual he jugat moltes voltes a futbol sala. Allà en el partit, en el partit que hem comentat abans de, de la final de Göteborg, quan Drogba lo primero que va a hacer en el minuto menos 4 de partido cuando se saluden los dos equipos es agarrarle del brazo i fer-li, i apretar-li apretar això, això ho contava este migdia com, com, el mista la, la mà li, li, li apretava el bíceps i a ah, ah, pues és que té bon garró i, ah, i a, eh. més, a més compta que Allada quan volia, quan volia retar a un davanter i, i, i testar la força en la que anava quan li donava anava li donava forta i segons en la força en la que li donava la mal davanter ja sabia si anava a plantejar el batalló d'entrada <laughs> que aquestes coses per, a, per a que vegeu eh, fins a quin punt sí, sí. bueno, pues eh, estàvem dient fins a quin punt ha dadaptar el, el valencià i eh, reprenc una, també una reflexió que fèiem ahir Eh, en una conversa, en eh, una xerrada que tinguérem de futbol eh, fa molts anys, en la primera època de Claudio René en València, quan se li acusava de que ell tancava molt a l'equip darrere i que hi la contra en, en tres tocs i tal, i deia, eh, jo no vull la possessió de la pilota. Val? Jo si puc arribar en dos passes, no vaig arribar en quatre a la porteria contrària. I me dia, però és que molta gent diu, té eh, en, en la ment la idea del catenaccio italià que és tancar-se darrere i sí, però amb un matís per això diria, anem a matisar el que és adaptar-se eh, sí, jo me tanque darrere però me tanque darrere no per a mantenir el 0-0 sinó per a esperar-te i matar-te en la contra i guanyar-te el partit eh, a lo millor adaptar-se al rival no és ser inferior a de llenar a parar-lo sinó a lo millor adaptar-se al rival és jo he vist deter determinats punts en el teu equip que són febles i crec que amb certs canvis que puc fer en el meu 11 puc arribar a fer-te mal per això pregunte, fins a quin punt del València ha d'adaptar-se o no, tenint en compte que l'Atlètic Madrid és un bloc, però també amb unes qualitats molt determinades, molt clares. A mi la impressió de que el València no va canviar, no va canviar la seva forma de jugar, ho, ho han comentat abans. <clears throat> Pot ser, a lo millor, alguna sorpreseta, algo que hagi vist Nuno, algo que diga, pues igual si entre per així, domini un poc més el mig del camp, o puc tirar un baló més ràpid, però me dona la impressió que no va canviar perquè està jugant de Xina vol fer el, el seu esquema vol fer la seva pissarra vol tindre el seu estil i me dona la impressió de que no va canviar que si deu d'adaptar-se o no mm, és, la pregunta és molt complicada perquè també dependis molt del rival i de l'estil de joc del rival adaptar-se al joc de l'Atlètic és impossible perquè l'Atlètic no juga però per què esteu tan segurs que l'Atlètic va donar-nos la, la pilota de, de, de primera hora? Perquè era la seva manera de jugar. Tenim, no, però té tios, té tios que la toquen, que la toquen molt bé. Però la toquen molt bé. El de Tiago, Arda i Coque, potser resulta que se posen a tocar-la i no te donen la pilota. Bueno, no te la van a donar. Eh, jo me puc equivocar, i Folgado està molt, molt callat. I ell també seguís molt l'Atlètic i, i, i eh, a lo millor perquè ell és de l'altre tipus de futbol però també el té molt vist precisament per això, per vigilar a l'enemic però a mi mi sí me dona la impressió de que no veig a l'Atlético de Madrid començant a tocar en el centre del camp. Jo tampoc, eh? Te va donar la pilota? Sí, jo crec sí? que sí. I està molt a gust en aquest paper. Mm -hmm. bueno, no sé. Jo crec que sí, eh? Bueno, pues... I, I el que he comentat abans, no sé si el València s'adaptarà o no, perquè no conec què fan uno, i tinc ganes de saber què fan uno davant l'Electri de Madrid o davant d'un equip important, si canvia o no canvia. De l'11 ja hem parlat, jo solament tinc dubtes en banda esquerra i si hi haguera alguna sorpresa que no esperava ningú pues probablement siga que no crec que passe però si hi ha alguna sorpresa probablement siga l'aparició de, de Filipe Augusto i que se carregui a un, a un mig centre ofensiu bé André o ve a Parejo per a tindre més consistència i per a tractar de plantar-li cara en una, en una zona o en una demarcació on l'Atleti Madrid és molt fort que és, que és ixa parcera del mig del camp jo crec que no va ocórrer però si ocorre és perquè no s'adapta al, al rival i com ho volies tu? Mm, pues, jo crec que davant certs rivals tu te tens que adaptar fonamentalment quan estàs i si, o tens que adaptar certes coses del teu equip cert, dir. i fonamentalment si estàs començant a crear un, un, bloc. Un, un bloc si el tens ja creat que el rival se preocupe de mi però si jo encara estic tractant de no sé, de consolidar alguna zona o de canviar peces desconec quina peça m'ha donat més resultat així o allà pues probablement tingues que adaptar-te a un rival que està fet, perquè l'Atlètic Madrid està fet. Simeone no va dubtar, ho té clar. Amb... Ah, no, igual te dubtes, però perquè està construint un equip que, que, que, que naix encara. Amb el qual, eh, Salva, eh, probablement el espiar de malo que puga ocórrer l'interior de Mestalla va ser decisiu. Sí, sí, serà fotut, però bueno, sí. Tractarem de veure. <laughs> de Tractarem de veure, és que ja té el joc o a O de preguntar, o <laughs> de preguntar què passa. Baterra ja és impossible. Baterra ja és impossible, no? Sí, i en Mestalla... Pff no ho sé. Escolta, eh, mm, mm. eh, perquè en Nuno també a voltes sí que és cert que preguntes fins i tot en les... Eh, això m'ho comentaves, que preguntes en les prèvies de partit no ho saben. I, i els jugadors no ho saben. Fins ara no ho saben. Demà no sé si donen alguna pista, però fins ara no ho saben el que va fer poden intuir alguna cosa però no, no ho saben en teoria és per mantenir l'atenció del, del futbolista i per a que no s'escape les coses que, que se sí, preparen hi ha tècnics que, que donen pistes als futbolistes i hi ha tècnics que no donen cap tipus d'informació pues este sense donar pistes ser un poquet en les alineacions que ha fet fins ara eh? sí, bueno, però perquè ahir és cert que <laughs> ahir és cert que va ha rei no, no, però ahir sí que és cert que el mateix no, des del primer dia començar parlant de, de, de rutines mm. Eh, però I, hi ha una diferència i de, i de que en el seu llibre d'estil mm que alguna volta ho hem comentat eh, que la seva guia, el seu llibre d'estil és el de Mourinho ho hem mm. dit mm. eh, est, eh, eh no entren molt de rotacions no entren molt de fer canvis i per tant sí que és cert, com diu Pepe, que més o menys és cert que a la fi acaben siguen, com dius tu Ximo, sota cavall i rei però, per exemple, en Anoeta ens va sorprendre a tots en el tema de Carles Gil. Però eh, abans del partit de Noeta sí. jo crec que és una cosa i el partit de Noeta, jo m'imagino que mm. mateix Nuno, com tenim tota l'afició, te genera dubtes, perquè la teua figura o els teus generadors de joc, André Gómez, te l'anulen. Els anularen, correcte. I si te, si te torna a passar, doncs, que tindrà el plan B molt clar, i probablement el plan B siga Felipe Augusto, o siga el tema que estem parlant de, de Orban i, i Gallà, desqueixir en tota la teua artilleria i esperar que efectivament mm. a la zona creativa del València tinga el dia i, i escolta, i que és que millor les coses que, que la noeta, però és que fins ara t'havia anat de categoria, t'havia funcionat aquesta tripleta de manera excel·lent i en la noeta te pillen per si, el València, si el València li dona velocitat al baló pot ser un escàndal al partit Sí, és possible, és, mo és molt probable és molt probable que siga aquesta la, la realitat que ha dit el València sense deixar la paciència, però imprimir sí, molta velocitat molta, perquè... Que el que fas ho fas molt ràpid. Tal i com juga l'Atleti de Madrid, va a furtar, puja a furtar en zones molt compromeses per al rival. I si tu comences a tocar i t'adorms, serà un problema. Per cert, parlant de, estàvem parlant ara de, de la dupla Orban Gallà i de Pol, que m'ha fet una cançó que m'agrada molt, dient que eh, el futur de Gallà sí o sí de selecció espanyola, hem de dir que Mustafi ha sigut convocat per la selecció alemanya per als partits de Polònia i de la República d'Irlanda, que per edat podia anar en la sub-21, però que Joaquim Lou, el eh, el seleccionador alemany, el considera ja a tots els efectes jugador de la selecció absoluta alemanya, i el dir que demà dona llista del Bosque. Sí senyor, demà. Demà, jo crec que repetís segur el Càcer, i que a partir d'ahir n'hi han dos noms que un l'agrada molt i que ja va dir el propi del Bosque que si no hagués estat lesionat haguera anat, que és Rodrigo. Rodrigo Y en Madrid comienza, me a sonar en fuerza el nombre de Dani Parejo sona en fuerza. Yo no digo... eso no estem dient que li no Parejo, que aseguren que va Parejo a estar en la selección. Pero que en Madrid cada volta en el entorno, sona cada volta a más fuerza el nombre de Dani Parejo el problema de Dani Parejo es que la de marcación está muy cara en la selección. Eh? bueno, a lo mejor dicha de estar tan cara eh? perquè jo, jo cada volta que veig, per exemple, i no és, no és el seu lloc natural, però jo, per exemple, cada volta que veig a Busquets me sembla menys un jugador de selecció. Crec que està mort ara mateix, que té una sèrie de problemes, no sé quins són, però del Busquets que jugava al Barça al que jugava fa eh, dos o tres anys és que n'hi ha una diferència, una diferència però, abismal però, però ahí no, pot jugar, no, parejo. no, ahí no pot jugar parejo però que a lo millor però Busquets no és parejo sí, però és que a lo millor, és Javi Fuego sí, pot Pepe, jugar Gavi també però que a lo millor vas contant Gavi no, no li agrada el Bosque bueno però vull dir clar, és més... Mm complicat. 12 i 50, fem una pausa... vols que vaig a Parejo a la selecció? Eh? Vols que vaig a Parejo? Parejo selecció, sí. Manolo, jo també. Jo també Parejo selecció. Jo que l'esmoking eh? del València vaig a la selecció. Ho en les remissions. L'esmoking del València que està en Parejo, a mi m'encanta. El que t'estic dient és que més enllà de que Manolo Montal buiga que Parejo va a echar la selección, que si fuera seleccionador te digo yo que aniría, desde <laughs> te digo yo que si yo fuera seleccionador aniría. Pero tú no eres línea directa en el Bosque. No, yo no, yo no tengo ni línea directa aseguradora. <laughs> eh, te dictame que es un nom que cada volta a mes en el entorno mediático de la selección No ya un creador, de hecho, que ara a més en forma en la influencia que te sobre Bigotón. Total. pues ja està. 12.51, última pausa i parlem eh, d'un dels temes que ha sigut avui notícia, el tema de la Fiscalia Anticorrupció i les declaracions de jugadors del Saragossa del Llevant Unió Esportiva pel possible amany en el 2011 dice partit entre el Llevant i el Saragossa. 12.51, Esports 97, dit així, en la 97, Ponses Ràdio. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Tram final del programa. Sabeu que avui eh, hi ha hagut declaració de Gavi, jugador del Atlético Madrid i ex del Saragossa, per aquell eh, presumpte amanyo del eh, partit del 2011 entre Llevant i el Saragossa. Ha exposat que, en efecte, que eh, va rebre un diners, però que el en metàl·lic, ara busca qui t'ha pegat, vull dir, eh, a veure si és veritat que el torna o no el en metàl·lic i de fet hi hauria que preguntar com és que un senyor com eh, Gavi té 85.000 euros en casa en metàl·lic que jo no sé tu que me sents però jo no els tinc ara mateix en ma casa eh, jo n'hi ha, ha dies que no <laughs> jo n'hi ha dies que no, en efecte i altres tampoc Y... yo es que me, digo, me hicieron un abono en la cuenta, chiche. <laughs> Mires, mire, para la cartilla y digo, ¿eh? 85.000, tú. no, no, eso no es No, vas a, <laughs> vas a vas al banco a que te donen en dinero y te vas a tornarle eh, aquí al presidente. bueno, bueno, perdona bueno, pues eh, a eso. Eh, la secuencia cronológica, dios según eh, eh, bueno, a Pito Iglesias reconoció haber ingresado cantidades que rondan los 90.000 euros a los futbolistas porque el dijo los jugadores le pidieron una prima por adelantado para ganar ese partido afirmó que no ha realizado ese ingreso desconoce el destino del dinero requerido para explicar los <laughs> motivos por los que había pagado esa supuesta prima. Algunos futbolistas, el ex dueño del club, respondió que las había pagado a los más comprometidos. Negó cualquier responsabilidad en el presunto tamaño del partido eh, que mm, que está investigando la fiscalía, que fue quien denunció el caso hace ya más año y medio. Y Gaby también dice no podían ser primas porque las primas nunca se pagan antes de los partidos, a mi cuesta contradiciendo a su presidente y tampoco se le pagan solo una parte de la plantilla. Torna a contradir al su presidente eh, Y, no, es que como estaba en concurso de acreedores, no sabía yo, y digo, yo voy a devolverlo porque no sé que sea una cosa esta del concurso de acreedores, como yo no lo entiendo... El cas és que també ha declarat Ballesteros, eh, l'excentral de Llevant, ha argumentat eh, gastos de caràcter personal per a justificar moviments en el seu compte bancari i també ha negat qualsevol implicació en un suposat, eh, pues això, eh, biscotto, que diuen els italians, entre el Llevant i el Saragossa, però Folgado la cosa eh, fa mal olor. Sí, Manolo, demà declaren els futbolistes del, del Llevant la totalitat de set ballesteros que ha declarat en la jornada d'avui. Per cert, no ha transcendit excepte que se filtre i que demà ho veig en algun mitjà de comunicació en paper, parle de, de diaris nacionals importants. No s'ha filtrat res al voltant de la de la declaració de, de Ballesteros, que ja veurem, i demà pues, viatgen Juanfran, viatgen Rodas i viatgen eh, futbolistes que en, que en aquella temporada mm. formaven part de la plantilla del, del Llevant. Lo que hem pogut eh, averiguar, Manolo, és que mm -hmm. lleva molta por respecte a que la Fiscalia, si finalment se demostrara que hi ha un, un delicte, que no sols se carregara contra futbolistes involucrats o contra les persones físiques, no? en este cas Agapito Iglesias, que és un dels des que han anat a, a declarar, sinó que també hi haguera un càstig eh, esportiu per a, per a les entitats. És a dir, que hi haguera un descens administratiu, no sé de quantes categories per a Saragossa, i que també hi haguera un càstig eh, de, de descens de X categories per a, per al llevant. La última informació que tenim al respecte és que Fiscalia va actuar sempre contra una persona física, vull dir, no va actuar contra una entitat esportiva, no actuaria contra Saragossa, no actuaria contra el llevant, no hi hauria descens de categoria pero si se demuestra en este caso que Agapito, como digo Gaby hice lo que el club me dijo y que Agapito está involucrado, si es demuestra que que ha comès delicte, Agapito Iglesias seria condemnat per via penal i si el futbolista del Llevant fan el mateix i acusen algun membre del Llevant d'Unió Esportiva de ser sabedor de lo que havia ocorregut, en aquest cas també hi hauria pues, càstig per via penal per als eh, dirigents del, del Llevant d'Unió Esportiva. És a dir, que de moment descens per a Saragossa i descens per a Llevant Unió Esportiva sembla que aquest càstig per ahir no va anar eh, la mm. pena mm. de, del juzgat sempre seria per via penal i sempre contra persones eh, físiques no contra clubs jo vaig a fer una xicoteta reflexió eh, normalment se diu que Blanco i botella leche mm -hmm. vale? però això trasladant a juzgat no sempre és llet. És a dir, vale que Agapito la lia, vale que Gavi mmm, juega juguen els diners amunt i avall i si, que si és meu que si no és meu val que eh, sí, en València que haver una conseqüència directa causa-efecte arriben, plou, plouen bitllets, bitllets però aquesta constància existís palpable, és a dir, demostrable, en un paper, en un algo, en... judicialment és molt complicat demostrar-ho. Molt. Jo crec que si la Fiscalia eh, ha muntat la que ha muntat és dir, perquè té proves. Si no, sí, però, este pas no es dona. És dir, eh. que blanco i en leche, judicialment, no sempre és leche. A voltes no, això és, això és cert. Ximo, estàs ahí mirant... No, està, no, no, no, no només un, el, heu vist en l'edifici on han anat a, a, a, declarar? a declarar... La Fiscalia? Efectivament, fica Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada. Pepe, vull dir-te, jo crec que aquesta gent fer accessos a comptes corrents, a moviments... No, no, no tingues, no, sé no, tingues, si... no tingues dubtes. No, ho tenen. Ho tenen. Ho tenen accés. no sé si han punxat telèfons i no sé si tenem no tingues, proves d'aquest no tinc, tipus. No tingues dubtes, tenen També telèfons punxats. Sí, sí. Els han cridat a declarar per a tindre informació i la fiscalia pot anar com un torpedo al jutjar que corresponga, que és així a València, perquè el partit es va jugar en el ciutat, i a fer una demanda. Una querella, perdó. Una querella. En tot cas, crec que també seria mm. just eh, no fer judicis paral·lels no, no. abans de que la justícia es pronunciï. Sí, és un poc el timing de lo en que efecte. pot ocórrer, lo que tot apunta a que, a que